पुष्पितरम् kandhaning sekar kaadung Patih, Patih Bayu Pinoyo, Pulau Silun. Jadi kita kaya adikku, dewa bantala sing adep inggih suwanmu kok tak delok kok cayamu kok rada beda karo adate piye lakumu ra ya do slamet to di muntah koko prabu kados mboten kirang tunggal napa ingin rayang aturaken sembah pabukti koko prabu aah ah, tak tompo Aro buta wae ya dosa sama. Iye pangajeng pun sinuwun kados mboten kira tunggal menopo sinuwun. Kota tanah sarah rasa kok sawanmu kok sajae kok rada sempelah. Inggi. Ngelene mboten. Lu nek panjenengan ngono matur sing kami prasaja, ratu ki kudu berbudi. gelem tetulung marang wong sing kajelakan mau ana pratinane. Aturane kok nulungi ya aku kudu nukokke kowe iki ora. Ya mengko tak tukokake nek yuk sesuk ditung ngono ya. Pun boten samawon. Ketoke gemati kok malah ngeri. Lah kok butane iki to? Lah inggih, aku butaku kok. Butangmu takon mangan sak tutupmu tak gematen yang butane adimu to. Iki ae ya. Ana ning lorak nderek penyan, nderek nek jengkel mlecetku. Wingi tak utus kowe golek isi Nundorwati wis ketemu. Ra aku wis paring dawuh menawa supaya banjur lenggah ono kraton ngloji tenoro kene. netepake aku jumeneng ratu sing kunune mresane nggon lenggah lenggah campak jalan lenggah kuwi kemo nek ora siru ndorowati sing lenggate mumet kuwi oh, namung ngaturaken kaunian kok rabu rikala semanten ing layu wonten mergi pinanggih kalian satriya ing naminipun Raden Gatotkaca piyambakipun mangertos bilih kula badhe madosi Bathara Kresna lajeng pun wangsul ngantos dados telung patentu sanalika ambabar kadidaya namung kemawon ingkang rai dasar kula kalinggih mengsakan Raden Gatotkaca lajeng kula pun penggak kalian togok sepatus wangsul sawang ngarsa dalem kula Prabu namung mekaten anggen romatul semanggaken wonten ngabiyantara togok iso menawa aja digugu aku iki pengaruh eh. bar kok mumpeng apa yang apa bilane aku dipengaruhi karo toko yo mak pendelong kendo. Ah ngopi toko ora samanya wong bojuan nak mriki ngono. Aja tak digugu aku tak dipengaruhi karo toko. Nek aku yo menyang aku. Awang saling mengkap kebacut. Hahaha. kuwi kebate dadi sedulur nek mung kuwi aku ngono kuwi dene sing diparani trimo lan sak mong mong sebodho sak karepe kono aja cok meneh ya kowe kae piye lek aku Sangen nanti menung sana. Wonten Jawi orang ngina sok kayak pengaruh elek. mengaruhi kowe durung nek mengaruhi bojoku nek sak pegatan gak kira ah kira kok ayo nemu Indonesia ora kula pinten yang kalian penjaringan dalam buatan wantun orang wani kepe wini ku tak mengaruhi aku orang wani orang wani kalah Mulane aja iki lemune iki lemu ngemburu-buru ngono. Rindu mawur katon san mangan rawur. Tengaraning prajurit kung maguru bangsa. nembe kewala Prabu Welgeduwel bek nampi aturipun ingkang rayu Prabu. Anjuro Pantoro. Katungko lajeng pun ngabdi. Tumenggung ingin alok wenten kraman ing wis lumebu ana kraton Ngloji Tengoro. kelakuan gedrawasan. Iki ana apa iki cah cilik cenanangan iki. Ora takon tata tata ta. Ini. Ana apa mlayu layu ngaturaken kedrawasan. Bile wonten prajurit ingkang kumawani mlebet wonten mengkoning kraton Loji Tengoro. prajurit ini sinun segelar sepapan mbok pilih wonten samyo unio malah penjaya pun sinun prabu betul kerasa piyambak tegak wonten loji tengok eh lah kebenaran ya pak deh Nesepo matu sarining tawang medarno ngelmu kang sanyoto. dewa sekti apa miturut saka aturip bocah tumenggung iki kraton ngloji tengara katekan prajurit malah wong agung ngelati tegak ana ing kraton di tengara kene saka pandugaku itu saka pangriku dayane wong dina kang mintasraya amarga siadi duk rikala nyolong dampar kencana eh, eh. aku ra iso matur to. iki kanjeng ana nyatane kaya ngono. Njur dawuh dalem kepiye iki? Supaya wong-wong ngamarta dipethokake. Yen pancen bodho kalani dhewe bakal njal bali gampar kencana. Dianggep yen to iku dadi satru wijaya dalem. Rawi-rawi entas malang-malang putung. Oh iya, iya. Pancen begong, ngono dawuh. kabeh pola diobrodo siaga sing kendaman ya ora enteng ngembali kuwi dari wong amarta sedhiku sedhiku kowe bagus sing maju dhisik tak jajal kandang langgon tesang lan loyeng gatondor sang wirang tumandang setyani ku karwani ro setyaki mondrat mojo satrio kang nekani ana ing loji tengara sapa jenengmu yen kowe takon karo genti takon kowe sapa pepatih dalem ing loji tengara bayu kinaya kowe satrio karep kuwi setyaku sing isor kuwi senopati kudu barang iki ning dudu senopati itu senomati ah senomati senomati lagu sopo bagong aku nyamu cadangan ayo ganti dolar opo nyoto yang to dampar kencono onong juling keraton lo citengoro ora bakal tet ngaling-aling pak jaluk seneng caki sang ngembari karena uluwaki dampar kencono waton ora enak kadek pake kalkon bentet silamu jajalan kok kaduan kok wangune kok kerangkang-rangkang. Iyo di aku mung pertewu. Upamane aku teman-teman gunake kemanden lan kadigan kan lagan. Ing pengangka ora lebih musuh karo wong amarta. Nah yen mung tak musak enake kerengan karo satu ngamarta pancen bodho kalane. Manggil ke piye, Oh, nek pancen ngono kono mundur kono tak tandangi kono maju bareng kene. bawat nyobentar matrisangi surang gengkara. dasar nyoto musopo. Pegawan dewa seki. Aku siapa kuwi? Aku Gareng. Eh, Gareng. Sisi. Bagong. Eh, Bagong. Oh, oh, oh. Wah, tadi ana prajurit kok mengko tutuk kentongan. Ya wis anak-anane kaya kaya ngene iki yen kena tak pringgake becik saki pasrano gampar kencana nang tangan bakal diboyong kundur nang negara Cilawi senajan to iku ana kraton Ngastina nanging mungguing batin ingkang wasane kadangku ngamarta Aduh, lemayar temen tak ulungake nek panjang wis ngalaki karo aku bentet ya jajaran Tori sang katut kocok Nampasi kerungan banju mantoro Jenengmu sapa wang bagus? sapa sapa yen we takon begawan dina ayo tampar kencana dulungake tak ulungake ora tedeng aling-aling sing nyolong panjenengan Waton iso ngalake kalah aku. Potol, nek iso. Satya gagah prakoso bernose tumpang sama. Aku berkutur wisok. Kawan Dewa Sekti anjar gambar ta ya ta. Yo tak ulungake nek aku mati ya. Pitok mecede. Ya jajan. mlayu-mlayu. Sunopati nek sing saka mlaji teng ora alah jan ora ngapira. Mong nyenil. Nek jebul Dejaya dipitak Ndara Werkudara niku ora barang-barang kaya midak karet. Ndara Gatut Kaca, Ndara Sencaki kalah kabah menderita mongko jagone ming niku liyane pun tek kandeng jagone tek botol maju sapa aku men kowe kowe ala ro kancane wong kena ora kalah wong ratu kok dianggap kancane ya aja ngono kuwi sampeyan ku biar dak cilik sing ngoncengke aku kok Saya tidak dilatuh yang semuanya wiyah. biar bocahnya pelantangan tau sama anaknya bijak lah mulanya kowe apa duduk karpe dewe oh lawang duduk tanjengi poro bendaramu oh, oh. Apa? Hmm, cetoy. E. Apa nih? Mata bosisi. Ngomong e. ini mah duduk-duduk ke. Kita mah plenu. ngilu ke elek tenan. Masa jasa nama ku tak golek nih musuh. Awet ikin ya nyurat tandingnya. ora bakal bisa ana sing ngalahke bendaramu randu gumbolo yo gak Sokro Baskoro Antasena eh Siwa Bathara Kresna ku Pakde iya tak trimo nggih Halo Bagong nggih eh, do selamat paras